l'idée des goûters solidaires, c'est euh, de créer du lien avec un public. Elkartasun goxarien ideia da gure hartatze zentruetan hurbiltzean ez den publiko batekin harremana sortzea, gu eldugira gira pertsona hauen bizilekura, lekura, hau da karrikara. Horri esker lotura bat sortzen dugu harreman bat eta gero hartatze egituren berri emaiten diegu. Ça, euh, ça c'est pour l'usager. Et pour les, et pour les structures, l'idée c'est de travailler ensemble un peu en dehors de nos murs. Azkenean guretzat ere gure betiko egoetzetatik kanpo lan egitea da helburua, pertsona hauek hobeto ezagutzeko. Osoki informala den ekintza bat da, ez dugu diferentziarik egiten eh, egoera prekarioan den pertsona bat eta beste edonorekin denak gomitatuak dira kafe bat edatera. Et euh, le but n'est pas de stigmatiser même. Gure erizain etik etiketari gabe heldu gira denentzat tokia bada hemen. Un unité où, où tout le monde peut trouver une place. Mm.